Ռադիո Գիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դավիթ Սամվելյան, Հակակաղակական։ Էդիտ Պրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2019։ Մաս առաջին։ Ի սկզբանե էր վերջը։ Վերջաբան Հախուրեն ու անիմաստ մտքերի արդյունքում ստեղծված պատկերացումների, զգացողությունների անոմալության աստիճանի հասած հուզականության համար ես իմա սկսում եմ գործել միզս պաշապիկ։ Կարծես մի քիչ խրթին էր, հա։ Սկսում եմ նորից։ Մենության մեջ արձակած քո մտահարաչումների ու միայնությանդ պատճառով ստեղծված պատրանքների համար է, որ ես հիմա սկսում եմ ստեղծագործել կամ մի լատ գործել, որ վրադ քաշես։ Մարմինը ծածկես քեզ դիպչած зерքերի մատնահետքերից։ Կստեղծագործեմ անցյալի մասին սառը խոսքերով։ Աչքերի մասին տխուր վանկերով ու կվանկարկեմ։ Սրանք բարեր են, որոնց մեծ մասին դու ծանոթ ես, բայց մոռացության ծոցն ես ուղարկել։ Դու ամեն նախադասության ու իրավիճակի մեջ կփորձես քեզ փնտրել, ամեմատալ քո ապրած կյանքի հույզերի հետ։ Հերոսի մեջ անգամ իմ ու քո ստվերը կփորձես գտնել, բայց հապարդյուն։ Ես հիմա գրողական արվեստին հակառակ մի բան եմ անում։ Վերջաբան եմ գրում սկզբում։ Այն ճանապարհները, որ դու պիտի անցնես, անհաղորդ են ինձ, մեզ բոլորիս։ Ձերքդ ինձ դուր ամուր սեղմիրային։ Միգուցե վերջին անգամն է, միգուցե չես էլ զգում արդեն ափերից ջերմությունը, բայց ես շոյում եմ կյանքի խոչընդոտներից հակոսված ճակատդ։ Դու տակ ես, Արյունն ու կյանքը դեռ երում են երակներումդ։ Միգուցե հաշված ժամեր կամ օրեր են մնացել մեր բաժանմանը։ Թերևս ծմահ։ Դու այդպես էլ չարտասվեցիր։ Փոխարենը թողեցիր ինձ ջերմ ու հոգնատան ճրպիտդ։ Թույլ սեղմված մատներդ խաչեին հանում կրծքիդ։ Սիրտդ մաքուր էր, գործդ նվիրյալ։ Կոշտացած ձեռքերով ծափահարեցիր կյանքին, որն այդքան բան քեզ տվեց, որին այդքան նվիրվեցիր, որի համար պայքարում էիր մինչև վերջ։ Համբուրում եմ ոդքիդ տակի մաշված ու տարապած հողը, իմ հայրենասեր։ Կարծես վերջաբանը տխուր ստացվեց։ Իսկ երջանկությունը պետք է ապրել։ Պետք է գորալ փողոցներում ու համբուրել անծանոթ անցորդներին, բայց երջանիկ մարդիկ թաքնվում են շենք շինություններում, որովհետև փողոցի երջանիկներին խեթ-խեթ են նայում։ Ասում են գիժ է սա, գժվել են սրանք, եւ մայթերը ճկվել են լուրջ ու տխուր դեմքերի ծանրությունից։ Երջանիկներին պատժում են նրանք, ումից հաջողությունը երես է թեքել երկար ժամանակ, ովքեր հոգնել են իրենց ունեցածից ու դժգոհում են ամեն ինչից։ Պատժում են լուրջ, բայց տխմար դեմքով, ամեն ապտակի հետ իրենց վաղաժամ կորցրած երջանկությունը վերհիշելով ու որոճալով։ Պատժում են երջանիկ լինելու ձևերի ու դրա մասին իրենց երկար դասախոսություններով ուղեղ ցակող բարերով։ Կան շրթունքներ, որոնք կարել է պետք։ Կան մտքում ծնված բարեր, որոնք երբեք պետք է չարտաբերվեն։ Հիմար մտքեր չարտահայտվեն։ Բարերը պետք է ներսում այնպես մնան, ինչպես պատժված զինվորականի կարված գրպաներում լցրած ավազը։ Մանր, բայց ծանր, Խոսքերը երբեմն կարող են այնքան պահվել ու ծամծմվել, որ չմարսվեն, որ փտտեցնեն ներսը, վարակեն դիմացինին։ Երջանիկ լինելու մասին պետք չէ որոճալ։ Երջանկությունը գրվում է աչքերում, աչքեր, որոնք թաքնվում են փողոցներում քայլելիս ու փայլում շենքշինություններից ներս։ Փողոցներում վխտում են լուրջ, թաղծոտ դեմքով երկոտանիններ։ Լրջերը թաքցնում են սեփական դատարկությունը, իսկ թաղծոտները ցուցադրում են իրենց չստացված գիշերվա վաղամեռի քուշերը։ Լուրջ են, այդ լրջությունը նորաձև է արդեն քանի 100 տարի։ Ասում են քաղաքի շենքերից մեկի տանիքում մի քանի կով են ապրում։ Կերն ամեն օր նույն ժամին բերում լցնում են դիմացները, որ որոճան։ Հաստատ տխուր են, բայց մեկ է աչքերից չի երևում։ Չեն ուզում զգացածը կիսել շրջապատի հետ։ Իրենք իրենց ներսում տխուր են կամ երջանիկ։ Կյանքի ամենաերջանիկ ակնթարթը ծնունդն է, սեփական ծնունդը, բայց նաև չգիտակցվածն է։ Մեծանում ես, սկսում ես հաջող տխրել, որովհետև գիտակցում ես, որ գոյություն ունի վերջ։ Ամեն ինչ վերջ ունի, անգամ գրված վերջաբանը։ Իսկ հիմա փակիր գիրքն ու գնա գործերիդ։ Ախր գիրքը կարդում ես վերջաբանն իմանալու համար։ Հիմա արդեն գիտես ինչ է լինելու վերջում։ Արդեն իմացար, որ եղել է այն, ինչ լինում է բոլոր վերջերում մահ ու դժբախտություն։ Բայց բոլորս էլ ծնվել ենք, ու մի օր չծնվածներն են ծնվելու այստեղ կամ ուրիշ աշխարհում։ Ես էլ եմ ծնվել։ Այն էլ տարվա գրեթե կեսին։ Ու չնայած մարդկային ծնունդը այս նյութային աշխարհի ժամանակացույցում սկիզբ է խորհրդանշում, բայց նաև իր գալով ազդարարում է մի նոր վերջի սկիզբն ու մայրենալու ցավի ավարտը։ Հաստատ այդքան բանը ծնվելու պահին չեմ գիտակցել, բայց ինչ իմանամ, չեմ հիշում, անգամ չեմ հիշում շոկ էր թե չէ, բայց կծկված էի։ Ձմեռ չէր, բայց կծկվել էի։ Սենյակի ներսում աղմուկ էր, դրսում նույնպես։ Ինքս էլ նպաստում էի այդ աղմուկի բազմապատկմանը անալևեջ ու հախուրն ձայնարկումներով։ Հետո իմացա, դա ուրախություն է կոչվում։ Ավելի ճիշտ ուրախությունից բարձրացած աղմուկ։ Իսկ ես չգիտեմ, ուրախ էի այդ պահին, թե տխուր, բայց ձայնս գլուխս էի գցել։ Մեծացամ։ Չնայած չէ, հետո սկսեցին մեծացնել ինձ ու սովորեցրին սիրալ ձմեռն ու ցուրտը, սպիտակ երազային ու տակ։ Ու մարդ մինչև հիմա դեռ գլուխ չի հանում։ Ինչու է այդ եղանակն իրեն գցել երկու տարվա արանք։ Պատրում է իրեն, չհասկանալով սկիզբը թե վերջ։ Սովորեցրին, որ ձմեռն էլ ինչպես ես, իր պապն ունի։ Հավանաբար ցանկանում էին մանկությունս հրաշքով ու դրա սպասումից առաջացող ուրախությամբ լցնել։ Առաջին ձյան գալու հետ ամենուր ինձ անծանոթ պապի նկարներ էին փակցնում։ Ես էլ նայում էի papis, հիշում Զմրան papի դեմքն ու ուրախանում, որ իմն ավելի ջահել է մնացել։ Պնդում էին, որ այդ սպասման մեջ ամենակարևորը տեսնելը չէ, այլ հավատը, որ նա գոյություն ունի։ Զմեր papը։ Հիմա ոչ papս կա, ոչ էլ Զմրան papիկը, բայց մի պահ է գալիս ու ես նորից կծկվում եմ։ Չգիտեմ, երևի ծրտից է։ Մենք երևի փոքր տարիքում երկու անգամ էինք լիարժեք զգում երջանկություն ասվածը՝ ամանորին եւ մեր ծննդյանորը։ Մի օրինակություն, Տաղտկալի է մեծերի ոչ թե կողքին լինելը, այլ մեծերին կողքից նայելը։ Քեզ փոքր են համարում, երբ ինքդ մտովի հաշվում ես, որ հարևանի երեխայից անգամ մի քանի օրով, բայց մեծ ես։ Իսկ երբ է գալիս այն ժամանակը, քո այլևս փոքր չլինելու ժամանակը։ Սկզբում երջանկություն են մաղթում, Հետո մեծ երջանկություն։ Երևի հենց դա էլ ինքդ քեզ մեծ զգալու եւ ուրիշների աչքում մեծացած ցույց տալու սահմանագիծն է։ Աչքի փոչով ու ըստ չգրված ավանդույթի հետևում էին թե տուն մտնող հյուրերից յուրաքանչյուրի ձեռքին ինչ կար։ Ավելի հետաքրքիր էին գունավոր ու երկար տոպրակները, որոնց վրա նորից այդ գրողի տարած զմեր պապներ, հաջախ մի երիտասարդ աղջիկա ուղեկցությամբ։ Ասում էին թորնիկն է, բայց ով էր հավատացողը։ Ես առավել եւս չի հավատում, որովհետեւ պապս աղջիկ թորչուն էր մանկական անմեղ սպասում կար, թե քեզ մի նոր բան նվեր բերած կլինեն, բայց նվերները միշտ նույնն էին։ Տնից տուն պատտվող շոկոլադի տուփեր, որոնց վրա անգամ պիտանելության ժամկետը չկար նշված, ու այդ ժամանակ հասկանում էիր, որ ամենաթանկ նվերը քո հարազատ papն է թողել բարձիդ կողքին գիշերով։ Ոտնաթաթերի վրա զգուշորեն սենյակդ մտնելով, բայց ոչ թե որ քեզ քաղցր քնից չարտնացնի, այլ որ զուտ իրեն չմատնի։ Ամենուր ձմեռ papi նկարներ, իսկ papis նկարը այդպես էլ ոչ մի տեղ չհայտնվեց։ Անկամ հյուրասենյակի պահարանի գլխին չդրվեց։ Մտածեցինք ավելի լավ է մեր սրտերում մնա այնպես ինչպես ամանորյա հրաշքը, որը մտքներիցս դուրս չէր գալիս փոքր տարիքում։ Չնայած սխալվեցի, մի տեղ այնուամենայնիվ հայտնվեց ու նմանվեց մանկության տարիներիս այդպես ալ չհանդիպած, բայց նկարներում տեսած ձմեռ papu դեմքին։ Սպիտակ, ավելի ճիշտ անգույն, բարի ժպիտն աչքերում սառած։ Կարծես վերջի վերջն էլ հասավ։ Եկավ ու հասավ նախավերջին։ Իսկ նախավերջում աշուներ, աշուներ ու պապս։ Նա արագ քայլելով մոտենում էր դպրոցին, որ հանկարծ դասերի ավարտից հետո չսպասեմ իրեն։ Նա ձերքս կբռնի ու կհարցնի, թե ինչ գնահատական եմ ստացել։ Իսկ ես պատուհանից նայում էի դուրս։ Դրսում աշուներ ու մեկ էլ պապս։ Առանց անձրև աշուն, նույնը թե սիրտ առանց սիրո, առանց շուրթեր համբույր, առանց ձերքեր հպում։ Առանց նրա ոչինչ չէր ստացվում։ Կամ ստացվում էր ամեն ինչ, որովհետև առանց ինձ ու կամ առանց նրա չէր եղել։ Պակասում էր առանց իրարը։ Հիշողությունը դկարոտում է կյանքի դայն պահերին միայն, երբ երջանիկ ես քեզ զգացել, որոնց ընթացքում կտրվել ես իրականությունից, թեկուզ եւ ընդամենը մի գախաչապ։ Իսկ մնացածը կամ մոռացվում է, կամ այնքան տխուր եւ անցանկալի է լինում, որ փորձում ես ձեր բազատվել, բայց եւ ինչու էին այդ առանց նրա ու նրա հետն այդքան մոտ իրար։ Հաճախ այնքան խճճված, որ տարբերելու համար մի քանի օր էր հարկավոր։ Սկսում ես հաշվել րոպենները, ժամերը, օրերը, սկսում ես անձայն մտքումը տանիցալ ժամանակի, ամեն ինչ բաժանող այդ հատկությունը։ Երբեմն էլ գոռում ես անզորությունից ու գլուխդ պատեպատ տալիս։ Հաշվում ես, հետո արդեն նրան կորցնում հաշիվներիդ մեջ։ Բոլորը միայն բարձրաձայնալ գիտեն։ Իսկ կիրառելը ստացվում է կամ ոչ։ Կյանքումդ սովորածն էլ ամփոփում ես նախավերջում, որովհետև վերջում ժամանակ ու նաև հնարավորություն ալ չես ունենում։ Դրսում անձրև էր։ Նստած էի պատուհանի դիմաց, մի մաշված փղիկ ձեռքումս նայում էի հերուներին, որ անպած ու մռայլ դեմք ունեին։ Չեմ հիշում ինչի մասին էի մտածում, բայց սպասում էի papis վերադարձին։ Իջել էր անձրևաջրի խցանված խողովակը մաքրելու։ Երկնքից հեռացող անձրևի ձայները խլանում էին։ Ասֆալտի վրա փշուր-փշուր էին լինում, իսկ անձրևաջրի խողովակը չէր բացվում։ Պապը սուշանում էր։ Մարդիկ ու երկինքը մի տեսակ նման են։ Որքան որ մռայլ են կամ տխուր, այնքան ավելի շատ բան են իրենց մեջ ենթադրում։ Անպամած երկնքից անձրև է թափվում, իսկ թաղծոտ ու դժբախտ մարդուց արցունք կամ զայրույթ։ Անձրևի ժամանակ ուրախ բաներ հիշել չի ստացվում, իսկ շատ տխուր բաներ էլ ժամանակի ընթացքում ժպիտով է սկսում հիշել։ Եթե կարողանայի դպրոցում սովորածը սպարզ բառերով արտահայտել, գրել թղթի վրա այնպես ինչպես որ հորդորում էին, ապա աշնան երկրորդ ամսին կուչ չէի գա վաղուց չգործող ջերուցման մարդկոցների անկյունում, լացը կոկորդումս խեղտելով Թուղթն ու գրիչը կվերցնեի, դուրս կթափեի զգացումս ու ներսումս կուտակվածը, թեկոզ եւ չտրամաբանված կծկտուր բարերով տարասխալներով, բայց նամակ կգրեի ու փոխանակ հիմարաբար թաղցելու անծանոթ ու անզորության մատնված զգացողությունից գրածս գեշ ծուրտիկ մուրտիկ տարերով լցված թուղթը կդնեի ծրարի մեջ, կհանձնեի papis, որ տաներ ու փոխանցեր նրան։ Աշնան երկրորդ ամսին առաջին անգամ սիրահարվեցի, իսկ papս փոստատար էր։ Ամեն երեկո, երբ աշխատանքից տուն էր վերադառնում, ծրարների կապոցները դնում էր սեղանին, բացում էր ու շախ տալիս։ Հետո խնամքով հասցե առ հասցե դասավորում էր։ Ոչ մի անգամ գրողը տարի, ոչ մի անգամ դրանցից որևէ մեկը բացելու փորձ անգամ չեր անում ազնիվ լինելու համար երևի միամիտել պետք է լինես։ Երբեմն էլ ինձ էր հետը տնետուն տանում։ Մեկը մյուսից ճող քաղաքագիրտ մարդկանցով բնակեցված տներ։ Ամեն անգամ, երբ ուղեկցում էի նրան, յուրաքանչյուր բնակարանում տեղի էր ունենում ծես դարձած մի արարողություն գլուխս շոյում էին, ժպտում, թշիցս քաշում ու կոնֆետ էին նվիրում։ Իսկ ես դրանք լցնում էի գրպաններս ու չէի ելուտում։ Այդպես մինչև երեկո, մինչև վերջին նամակը հասցեա տիրոջը կհանձներ։ Հաջորդ օրը նույն փողոցներն էին, նույն աստիճաններն ու դռան զանգերը, թակոցները ու դռների հետևում թաքնված սպասողական հայացքները, որոնք միշտ ճպտում էին, անկախ սպասումից։ Դռները սովորաբար չէին թակում ինչ որ բան խնդրելու, ձերքի եղածը վաճառելու համար, Խնդրածը լավագույն դեպքում մի մատաղացու գառանգումար էր, կամ էլ արդեն արած մատաղի բաժանում։ Իսկ ամրանը բնակարաների դռներն անգամ բաց էին պահում։ Միայն մի կիսաթափանցիկ վարագույր էր կախված լինում դռների շրջանակներին։ Այն ալ ճանճերից պաշտպանվելու եւ տանը անդրավարտիքով ման եկողներին քողարկելու համար։ Ամրանը մի տեսակ չի ստացվում տխուր լինել, իսկ ուրախությունը, որն ապրում ես, անցողիկ է։ Կարծես անհոգության զգացողությամբ ես համակված լինում։ Ու թվում է օրերը միշտ երկար են լինելու, կյանքդ չի վերջանալու։ Ավելին, դեռ նոր է սկսվել։ Ամրանը տխուր լինելը համահունչ չի կյանքի երացող ռիթմին։ Թաղծալ ստացվում է միայն ծովի ափին, այն էլ գիշերով։ Երկնքից թափվող անձրևն արագ գոլորշիանում է ու հեղձուկ դարձնում օդը, ու հրաժեշտի արցունքներն արագ չորանում են տապից։ Պապիս մոր արցունքները ամրան վերջին ամսին արդեն չորացել էին։ Պատերազմը վերջացել էր, իսկ որդուս 3 ամիս էլ ուր չկար։ Մնում էր համակերպել եղելությանը ու շարունակել ապրել։ Դա առնվազն մի 60 տարի առաջ էր։ Իսկ հիմա բոլորի համար Իրանակնկալ վերադարձից այդքան ժամանակ հետո Թորանը չոր աչքով ուղարկում էր բանակ, այսինքն ծառայության։ Ասում էին, կրկին հայրենիքին են ծառայում, թեկուզ անհամեմատ ավելի փոքր, թեկուզ մի բուր դարձած ու շատերի կողմից լքված, բայց ոմանց համար մինչև չեզոք գոտիներում հողի մեջ թաքցրած վերջինականը ձգվող հայրենիքին, որի վրա ծնվել էին։ Բոլորից հեռու կանգնած նայում էր, թե ինչպես եմ հեռանում, հույսով, որ պատերազմ չի սկսվի։ Հիմա ոչինչով չէր կարող օգնել։ Հիմա կարող էր միայն հպարտանալ կռվող ջահելների հերոսություններով կամ տխրել նրանցից առավել տարիքավորների գործածրի կայությունների պատճառով։ Նրանցում կրծքին խաղաղ տարիների ընթացքում ավելի շատ շքանշաններ էին հայտնվում, քան ինքն էր ստացել 4 տարի, այն էլ անչափահաս տարիքում ճշնամու դեմ կենաց մահու կռիվ տալու արդյունքում։ Պատերազմը չսկսվեց, բայց դրա հոտն արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ տարածված է 29800 քառակուսի կիլոմետր շարավղով ու վախի մեջ էր պահում ժողովրդին։ Ավելի ճիշտ վախի հոտ էին արձակում ու տարածում, երբ ժողովուրդը փորձում էր մաքուր ներսով, ստապված մտքերով ու ազնիվ մղումներով դուրս գալ փողոց։ Չվերսկսված պատերազմից բոլորը վերադառնում էին տուն, ողջ, վիրավոր կամ էլ մահացած։ Երկու տարի անց Գառնան վերջին ամսին, այն էլ ժամանակից շուտ ես էլ վերադարձա։ Իսկ պապս վաճառել էր իր շքանշանները։ Դուք լսում էիք հատված Դավիթ Սամվելյանի «Ի սկզբանե էր վերջը» պատմածքից։